თავი 27 როცა ინათა მღდელმთავრებმა და ხალხის უხუცესებმა ბჭობა გამართეს იესოს წინა აღმდეგ რათა მოეკლათ იგი შეკრეს იგი წაიყვანეს და მისცეს პონტიუს პილატეს თავარს მაშინ რაიხილა იუდამ მისმა გამცემმა რომ მსჯავრი დასდეს შეინანა და დაუბრუნა 30 ვერცხლი მღდელმთავრებსა და უხუცესთ და თქვა შევწოდე, რომ მოგეცით მართალი სისხლი. ხოლო მათ უთხრეს, ჩვენ რა? შენ იკითხე. დაყარა ვერცხლი ტაძარში და იქაურობას გაეცალა. წავიდა და თავი ჩამოიხრჩო. ხოლო მღდელმთავრებმა აგრიფეს ვერცხლი და თქვეს. არეგება ტაძრის საგანძურში ამის დადება, ვინაიდან სისხლის საფასურია. ჭობა გამართეს და უცხოთა სასაფლაოდ იყიდეს იმით მეთუნის მიწა. ამიტომაც ეწოდება ამ მიწას სისხლის მიწა დღევანდელ დღემდე. მაშინ აღსრულდა თქმული იერემია წინასწარმეტყველის მიერ, რომელიც ამბობს: დაიღეს 30 ვერცხლი საფასური შეფასებულისა, რომელიც შეფასდა ისრაელის ძეთა მიერ და მისცეს ის მეთუნის მიწაში, როგორც მიბრძანა მეუფალმა. ხოლო ესო წარდგა მთავრის წინაშე და ჰკითხა მას მთავარმა: შენ ახარი უდეველთა მეფე, ხოლო ესო მიუგო, შენ ამბობ. და როდესაც მღდელმთავრებმა და უხუცესებმა ბრალი დასდეს, არაფერი მიუგო მათ. მაშინ უთხრა მას პილატემ, არ გესმის, რამდენ რასმე წამებენ. მაგრამ არც ერთ სიტყვაზე არაფერი მიუგო მას, ასე რომ, დიდად უკვირდა მთავარს. ხოლო დღესასწაულზე ჩვევად ქონდა მთავარს, გაეთავისუფლებინა ხალხისთვის ერთი პატიმარი, რომელსაც მოიზურვებდნენ. იმხანად ყავდათ ერთი ცნობილი პატიმარი, რომელსაც ერქვა ბარაბა. ამრიგად, როცა შეიკრიბნენ ისინი, უთხრა მათ პილადემ, ვინ გინდათ გაგითავისუფლოთ? ბარაბა თუ ესო, რომელსაც ჰქვია ქრისტე? რადგანაც იცოდა, რომ შურით გასცეს იგი. და როცა სამსჯავრო სავარძელზე იჯდა, ცოლმა კაცის პირით შემოუთვალა. ნურაფერც დაუშავებ მაგ მართალს, ვინაიდან წუხელსიზმარში ბევრი ვიტანჯემის გამო. მაგრამ მღდელმთავრებმა და უხუცესებმა წააქეზეს ხალხი, გამოეთხოვათ ბარაბა, ხოლო ესო გაეწირათ. და როცა მთავარმა ჰკითხა მათ, ვინ გინდათ გაგითავისუფლოთ ამ ორთაგანო, ხალხმა მიუგო, ბარაბა. კითხა მათ პილატემ. კი მაგრამ, რა ვუყო ესოს, რომელსაც ჰქვია ქრისტე? ყველა მიუგო, ჯვარს ეცვას. ხოლო მთავარმა იკითხა, რა დააშავა? მაგრამ ისინი უფრო მამაღლა აყვირდნენ ჯვარს ეცვას და რა კი იხილა პილატემ რომ ვერაფერს შველის არამედ უფრო იზრდება შფოთი მოითხოვა წყალი ხალხის წინაშე დაიბანა ხელები და თქვა მე უბრალო ვარ ამ მართლის სისხლში თქვენი კითხეთ მიუგო მთელმა ხალხმა და უთხრა ჩვენზე იყოს და ჩვენს შვილებზე მაგისი სისხლი მაშინ გაუთავისუფლა მათ ბარაბა ხოლო ესო გაამათრახებინა და ჯვარზე საცმელად მისცა მათ. მაშინ მთავრის ჯარისკაცებმა პრეტორიუმში წაიყვანეს ესო და გარს შემოერტყა მთელი რაზმი. ტანთ გახადეს და შემოსეს მეწამული კლამიდით. დაწნეს ეკლის გვირგვინი და თავზე დაადგეს, მარჯვენა ხელში კი ლერწამი მისცეს. მუხლს იყრიდნენ მის წინაშე, დასცინოდნენ და ეუბნებოდნენ. გიხაროდეს, მეუფეო იუდეველთა. დააფურთხებდნენ, აიღეს ლერწამი და თავზე ამტრევდნენ მას. ხოლო როცა დაცინვით გული იჯერეს, შემოაძარცვეს კლამიდი, კლავ თავისი სამოსი ჩააცვეს და წაიყვანეს, რათა ჯვარს ეცვათ. გზაში შემოხვდათ ერთი კირენელი კაცი, სახელად სიმონი, და აიძულეს წამოეხო იესოს ჯვარი. და როცა მიაღწიეს იმ ადგილს, რომელსაც ჰქვია გოლგოთა, რაც ნიშნავს თხემის ადგილს. მისცეს მას სასმელად ნაღველნარევი ძმარი და როცა გემო გაუსინჯა აღარ მოუნდა დალევა და როცა ჯვარსაცვეს წილიყარეს და გაიყვეს მისი სამოსი რათა აღსრულდეს თქმული წინასწარმეტყველის მიერ რომელიც ამბობს ერთმანეთში გაიყვეს ჩემი სამოსი და ჩემს კვარტზე იყარეს წილი ისხდნენ და იქ დარაჯობდნენ მას და დაუდგეს თავთით დაწერილი ბრალდება ეს არის ესო იუდეველთა მეფე მაშინ ჯვარსაცვეს მასთან ერთად ორი ავაზაკი ერთი მარჯვნივ და მეორე მარცხნივ ხოლო გამბლელნი აგინებდნენ თავებს აქნევდნენ და ამბობდნენ ტაძრის დამრღვევოდა სამ დღეში აღმშენებელო იხსენი შენი თავი თუ ღმერთის ძე ხარ ჩამოდი ჯვრიდან ასევე მღდელმთავრები მწიგნობრებთან უხუცესებსა და ფარისევლებთან ერთად დასცინოდნენ და ამბობდნენ სხვები იხსნა და თავის ხსნა კი არ შეუძლია. თუ ისრაელის მეუფეა, დე, ჩამოვიდეს ჭვრიდან და ვიწამებთ მას. ღმერთს იყო მინდობილი, და, თუ ნებავს, დე, იხსნა სახლა ღმერთმა, ვინაიდან თქვა, ძე ვარო ღმთისა. მის გვერდით ჯვარცმული ავაზაკნი ასევე აგინებდნენ მას. ხოლო მე ექვსე საათიდან მეცხრე საათამდე წყდიადმა მოიცვა მთელი ქვეყანა. და ასე მეცხრე საათს ხმამაღლა შეხახადა იესომ ელი ელი ლამა საბაქთანი რაც ნიშნავს ღმერთო ჩემო ღმერთო ჩემო რად მიმატოვე მე ზოგიერთ მაიქ მდგომმა გაიგონა ეს და თქვა ელიას უხმობსო ისვე გაიქცა ერთი მათგანი აიხო ხრუბელი ძმრით გაშხინთა პლერწამზე წამოაგო და მიაწოდა სასმელად სხვები კი ამბობდნენ მოიცათ ნახოთ, მოვა თუ არა ელია მის სახსნელად. ხოლო ესომ კლავ შეხახა და ხმამაღლა და განუტევა სული. და, აჰა, ზემოდან ქვემომდე, შუა ჩაიხა ტაძრის ფარდა, იძრა მიწა და დასკდნენ პლდენი. განიხვნენ საფლავნი და წმიდა განსვენებულთა მრავალი გვამი აღდგა. საფლავებიდან გამოვიდნენ მისი აღდგომის შემდეგ, წმიდა ქალაქში შევიდნენ და გამოეცხადნენ მრავალს. ხოლო როდესაც იხილეს მიწის წვრა და ყოველივე ის, რაც მოხდა, ასისთავი და მასთან ერთად იესოს მოდარაჯენი, ძალიან შეშინდნენ და თქვეს, ჭეშმარი და თღმრთისძე იყო იგი. იყო იქ აგრეთვე შორიდან მაცქერალი მრავალი ქალი, რომლებიც გალილეიდან მოჰყვებოდნენ იესოს და ემსახურებოდნენ მას. მათ შორის იყვნენ მარიამ მაგდალელი, მარიამი, დედა იაკობისა და იოსებისა, და ზებედეს ძეთა დედა. წუხრის ჟამს მოვიდა მდიდარი არიმათიელი კაცი, სახელად იოსები, რომელიც აგრეთვე იესოს მოწაფე იყო. მივიდა იგი პილატესთან და გამოითხოვა იესოს გვამი, და მაშინ ბრძანა პილატემ მიეცა თმისთვის. წამოიღო მისი გვამი იოსებმა, და შეახვია წმიდა ტილოში. და დაასვენა იგი ახალ სამარხში, რომელიც კლდეში გამოეკვეთა. დიდი ლოდი მიაყუდა სამარხის კარს და წავიდა. იყო იქ მარიამ მაგდალელი და მეორე მარიამიც, რომლებიც სამარხის წინ ისხდნენ. ხოლო მეორე დღეს, რომელიც მოსდევს პარასკევს, შეიკრიბნენ მღვდელმთავარნი და ფარისეველნი პილატეს კარზე. და თქვეს, ბატონო, გაგვახსენ და, რომ ამ მათ დურმა სიცოცხლეში თქვა, სამი დღის შემდეგ აღდგებიო. მაშ, ბრძანე მესამე დღემდე უდარაჯონ სამარხს, რათა მისი მოწაფეები არ მივიდნენ ღამით, არ მოიპარონ იგი და უთხრან ხალხს. კვდრეთი თახტგაო. და უკანასკნელი სიცრუე პირველზე უარესი იქნება. უთხრა მათ პილადემ. დარაჯნი თქვენა გყავთ, წადით და უდარაჯეთ, როგორც გჩვევიათ. ისინიც წავიდნენ, სამარხის დასაცავად და ბეჭდეს ლოდი და დარაჯი დაუყენეს.